بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Sini tawarin keling malagi na sebab pamasin ang pangalatara irati si subuh masuk puluh na asira ulam abaraka eh ulam malagi eh ulan samalang ulan nontoy ang pangalatara patang puluh-puluh yung kurutupang masin na lauridi ilan na iya eh subuh masuk puluh asira eh, subuh naso nasalasa bilang apa sambungi ya roh pembicarata mengenai aku ramalagi eh ang kisik di eh ayat melo beletuk ki eh inari tu pole ki suratul araf ayat 200 apa di makdanai eh, pengala taala a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun Ariko ibacai akuram lebih eh pastami'u lahu in kalinga madiching aring kalinga ko tuli madiching wa ansitu eh, eh. na niya amakko ko lalakum turhamun sirikwa mangi eh, muriyamase ko rito iya yewe eh, aya malabina pangalata ala napaguru ki telai ada ada nak baca ya Quran ni. Naiko angkat tahu mak baca Quran, dia naik ding. I tumruka. Naya kia, nak perintaki pengalat alam kade aring telingaku si bawa madicing. Kenapa maring telinga si bawa madicing? Amak kutukku aja muak bicara lain. Eh? Nah sampai setengah tahun nih, iya ronarik ko. Engkau tahu mak baca korang pada ilona lah, narik ko mak bicara. Eh? Maji, nah sama, nah bacai eh? aja iro eh nah pau pengalah taala. Silena aku ramal bi e iya nah penurun ngeki idi umas lengi melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui pengurut Jibril. Jadi nariko engkau tahu mak baca aku ratu sedeta. Eh, dia kena beding. Eh, ini to mat mat cerita lah lupa kurus dina ya kamu lagi pali mat cerita eh baik eh, sekali benda masih ye eh, lo kaki mat cerita narik ku betang nangit eh, tanya cerita agama ya mana ku cerita agama ya eh, cerita eh, bicara betul mereka ada nama si ye nanya kia aja ah, antri puluh puisa tak tanya narik ku entah tau mat macet yang kelinga ya ro ah gak nama macet Nah sama Namo tong maring kelingi setengah tongan na Entah tong apalah nerlong Pulau si sirajan na pengalat alam sebab Nari kuying kelingi si dia tahu mak baca aku orang hmm? Eh tentu Engkau dingi pak aku rumah kari apa aku napu pengalat alam Apa aku nak baca iro Eh eh Ayah ani yero na baca eh, ayat mengenai suruh kena baca yero aku tahu eh ayat mengenai rana ke yero na baca eh ini ada kebaran na me ing kelinga ayat mengenai suruh kata pecat diri oti eh. ha. nari ku ing kelinga ayat ayat ia mengenai eh, rana kata tu eh me tahu oti eh jadi macam mana kena na nilalang pangalatala maring kaling ki istama abot tana maring kaling ko si bawa madici di mo yung kalinga bawang nga pa ba ang katotu yung kalinga to mga haji itala yung kalinga to mga haji yung kalinga mi din na di pa makalala na baca ni kaya itala yung istama ah ತಲೆಯನ್ನು ಮದೇಚಿ ಮತ್ತು ಮನಿ ಮದೇಚಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಮಾನ ಮಕ್ಕದೆ ಆನೂರನ ಬಾಚ ಸುರ ಆನೀರನ ಬಾಚ ಆಯ ಆನೀರನ ಬಾಚ ಏನಪ್ಪ ನರಕು ಕಸಾಲ ಇರಿಸ ಮಗದೆ ಸಾರಿ ಬಚಾಣರು ಏ ನರಕು ಮಚಾವಿ ಕಿಚ್ಚ ಸದ್ಯ ನಾವು ದಿಂಗಿ ಬತ್ತೂಜು ಮಕ್ಕದೆ ಮಪ್ಪ ಕಿತು ಏ ಬಚಾಣ ದಿಸಿ ಬತ್ತೂಜು ಶಿವ ಮದೇಚಿಂಗೆ ಅದ ಅದ ಅಬ್ಬಚ ಅಕುರಂಗೆ ಸಿನಿಯು Tuh yang keling mabi Tuh tu Eh Biasa Hadis Nabi Tuhan Masalah Walaih Masalah Mari yang keling Anak letuh Kembali Tuhan Kedek Nariko Engkau tahu Masum panjang Kimi sigi en Engkau kimi sigi en Matengah Kau baca kurang Eh uru-uru Ijolo eh, Sadam Ah, jadi berarti mak kedai dia nak disiganggu tahu eh ya roma baca aku orang mak baca mati aku orang ya roma sempajangi mas sempajang mati ha ah gaji setelah tengen ya ro eh mak baca aku orang si dito pakai siwiang ya roma sempajangi si dito pakai siwiang dia nak ding si ganggu kur itu eh nah ya kia ya. ada beberapa kenyataan iya melo eh, bicara ngeki ini subuh ya mak kede biasa ya ro narik bo betana lah. eh engkau kata mengaji iru kenyataan na lah. di di kigali di eh, iru tau dia antum mengaji di kigamarin kelia magi eh na sebab di jaji sandan na iru leput tu mengaji de na marupu ah, ya jadi nama kesimpat dia tamin kelingai ah na yakin ya setawat tangan na ah yaro aya na pengalah ta'ala iya wa da'aku dal Qur'an pastami ulahu ansitu lalaku turhamun ayaro ah, eh terutama nariku engkasi di kejadian nama baca aku ratawe eh aja aja lalu kesi nah terlalu mana nak bersalah deh yaro kejadian mengaji tawe eh eh betana kasih acara eh biasa di acara tu mak selang eh selalu ada eh pengajian ayat-ayat suci Al-Quran Al-Karim nah ya kia kebanyakan biasa tahu eh mereka dibaca Al-Quran Al-Quran di eh di nak tu mana di nak yang kering ayat lagi tu macerita eh. maka apa je lupa uh, oh, sadar macerita ilal naruangan macerita eh Nenang cerita di si segala hubung-hubungan si bawa eh, agama si bawa ke untuk jadi eh, cerita bisnis na na bicara ya dengan cerita politik na bicara eh padahal ya eh, maka dia pengalat Allah baca kuri Al Quran pastami ulahu wa ansitu la alakum turhamun jadi perlu ye eh paham eh, mana sih maka dia yang keperintahan pengalat Allah maka dia nak mengaji tahu eh, eh aring kelinga mari cicci atu mani kinan ni amak ko ki na sama iro nange eno eh, eh. ya ko matengani mengaji tau we eh? na tuli tuaruk kato ko jadi eh wadi jaji turun pamasian pengala taala eh gang kami koros deta de na serubungi ki di pamasian pengala taala <laughs> ada sebabnya na sebab de tapi juk kai di perintana pengala taala Wida kudal Quran pastami ulahu ansitu alakum tarawun. Nari kibaca korang ni. Aring telinga mereka kau niat tu maniko mawari muri amase. Ha? Nari kau teli eh tu murut kami. Nari kau letomia eh, bicara letomia eh, eh itu tu tu. Nah, ha? imane sini. Eh, tu malah bikin ke maring kelinga perlu mana ni? Iparatikan ni, eh. ini sini no masalahnya nari ko mengaji kita we aja tosi atau sapa cerita lain sini tumaring kalian malbi eh aja kange lisan na aku ramal bi eh maka dari pengalat ta'ala dalam surat Al-Isra ayat 22 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا Lagi penurungi pole kurituri akurang lebih eh Ma huwa shifaun anu iya wedinge Mancaji kuritu pabura Papasau Warahmatun Dan niya anu wedinge mancaji pamase Lil mu'minina masa risinin atau matepeh wala yazidu zalimina illa khasara nadi na tambayang itu kebawangin alena inari tutu mapak dua risi pengalat ta'ala tupak dua ingi pengalat ta'ala dia na tatambak kuritu sangadina rugi ngemmi magi na rugi na sabab na padue pangala taala eh denak de denas ngi makadero aku ramalebi anu pulo si pangala taala denang al denang kiwi si bamadi cengero pulo lah ngena aku ramalebi eh nasengi makadero ya ro muhammad ni bi bumi jejina padue na sena pangala taala amase agi tala shifa on ya dari tu pak bure di sini lasa lasa piye? Enam niat aku tu perlu pak murti eh risya gaya gana penyakit jasmani eh mereka tu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ah. eh birita yaki makanya narik itu malasa ang kasidersa nabi tumaganari ko loko itu malasa ilodoan eh? dari pengalah ta'ala dengan cara membaca al-fatihah tujuh kali tambah bacai suratul fatihah wakafitu na perilodang Iro tu malasa seri pengalah ta'ala seri ko mengi Nama si taibi di sini ko itu ipak japa imam Seri pengalah ta'ala ya iya, iya. Nah, Jadi angka serikom mengina wediki mabela puli risininna yero lasa-lasa hati ada kange lasa-lasa rohani lasa-lasa hati biasa angkat kuri di nomor sit di asakae di pengalah ta'ala akal piri kange di pengalah ta'ala eh nomor dua menderita di angkelana ati ta itala rasa amuna pekang ina situ letei ipawe ilaran kiti muta letei angkai jadita nomor telu menderito angkai yaro itala kedi ilalna akita nomor apa menderito yaro ilalna akita ipu jelat de yaro mak beli belah eh dari tu iro kelirang tita ibu jila de iro eh pelupuri mondi pada terupa tahu. Yang tak mereka tu iro kelirang tita ibu jila de iro beli beli dan seterusnya dan seterusnya. Yang mana ini termasuk penyakit penyakit hati, penyakit penyakit rohani. Eh, yang tepat burana di dalam nak korang ni, yang hari tu ayah ayah ia panasengi ade sanna na waddi eh. mabballe tawwe ade sanna na waddi e eh, makaddi tawwe eh. ade sanna na waddi mappopuri mondi tawwe dan sebagainya dan sebagainya ayo maka sanna ya. ega e yang kepilan suratul hujurat e syari ari ayak koro antara makrani pengalat ala ya ayo ladina amanu la yaskar kaum asa aya kunu khairan minhum dan seterusnya e eh, sinin nao matepe ajak lara nasi pandangin ti si diwawang e eh, loris diwawana sebab di jaji ero ya, tu e eh, i iri tamariawe majucing iri sina pengaratal ane cek pengaratal untuk ini iya makuang ilasa hati ero ya, pandangin tingingi padahal narupa tau tong malasis tengeton atinna yero tu pabelingi aya aya na pangala taala tong malas atinna naita ni makade mapakwe mapakwe nasakar mo pikuritu yero tong makadi tau malasis tengeton atinna yero tu pujengi eh mapupuri mundri tong malas atinna yero tong mapujengi mapbelewe tong malas atinna ya mana nai mengasan adilana akurang lebih ekor itu eh papaita papangaja mengasan ayah ayah nak penurun ki pangalat taala iya eh em, em, macam ini ribu gok malang anu mapakoro nanya kerumai ancaman ancaman na pangalat taala bapak betul na pangalat taala sini na topi gok ini ironangi lasa lasa mapakuang esok ya, ege ji sigtugan na lah, na rekomelo ire guri aga kuritu tampu na akora marbi e eh, insyaallah wadding terhindar ki pole risinin na itala eh, e rasa rasa hati dan ni eh, ha na riko ri malakin iro engke ri rana sege igana de sen nabi tamam sallallahu alaihi wasallam eh ditai mancaji ro eh aku ramal lebih eh papa sau boleh sina eh lasa lasa eh jasmani eh. nah kita lah mama sih mama kali pengalat alamah wasifahun warahmatun iya wadingi mancaji papa sau sifah pak bura warahmatun niya ah, mama sih betul nah iya ro ayak ayak nah aku ramal bi e ingi manca ji pamas e loria mananna tawe khusus na loria mananna sininna tumato e tumito ileri pengala taala nareko ina paju kamana ngikuritu sininna e aga na tampu aku ramal bi e koromai syariat koromai pasurung nenia papisangkat inawit din na kurito na bugaw kutilala na at tuwong dilinona na sabari ni nalaba na sabari ni nariwerendi pangala ta'ala e apalang may garilino e, e betangin ang e e e e e mas e dari pangala ta'ala berupa apalang ini ni asalamakan mati di akhirat insyaallah ah ini telah e pamas eh pole ri pengala lah, taala deji magapi terutama iran na yebe ulang tamalang idi umak serlange eh, magapi tanna ifa mege baca kurangi eh, ifa mege vitali i eh, yero ya aga yero ya e eh, tampu na kurangi ifa mege maring kalinga aga na po yero ante guru ante guru taki mesigi e ritujunna aya aya na pengala taala sebab aya aya na itu pengala taala pernah terangkan na rekomend ima pidato ki fudunge de tu aga le sengadina aya aya na pengala taala si bawah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ro hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mega to yor manjaji papa nasari sininna aya aya na kurang lah lebih eh. aku ni kapange sining tuaring kurang lebih eh, eh papur ni yewe urayaku mengenai aku kurang lah lebih eh memori pengalatalan si matanin tikip baca kuritu nan niat gau kengi sinin na isat na nan jadi tongat tongan na pak bura lau pada di mana pabura sila sarasa atie nania rasa rasa jasmania eh. nania mancuti kultu pamas ya nasa barigo kena sininna kandungan na aku ramal bie untuk mau penarino tola beriahira wabillahi topi kuasa ada wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh